nov tipai enzimoi efficas en plastaj voranta bacterioi. Plastrubajo rubajo cie. Tu solveblas la tuttera terra malpurigo de la medio causita de plastajoi. Esperon vecas almenau malcovro de britai esploristoi. Enzimo, kiu capablas malcombini, poeto boteloin hoc como tri miliardoi datunoi da plastagioi, lau calculoi de la Universitato de Georgio en Usono, estis productatai gis la lasta iaro. Tio correspondas al masso de unu miliardo da elefantoi. Aula, octcent dudectu mil oblo de la Eiffela Turo en Pariso proximume unu triono de la productita quanto alvenas en la medio kiel rubajo. La consequenzoi estas conatai. En la Norda Pacifico formigis giganta aquo turnigio, kiu intertempe versaine estas pli granda ol la usona stato Texaso. Cai microplastagioi estas moveblai, ili en iras la nutran cenon, precipe en aquae ecologiae sistemoi, cae compreneble, ili ne haltas ce tiui fisioi, ciui alvenas sur nia telero. Vide al tiui malhelai perspectivoi estis gioige, cion povis rapporti Thailanda microbiologo antau du jaroi. Li malcovris sur rubageio nov tipa in bacterioin, kiui evidente capablas mal combini poeto boteloin. Respondezas por tio? Enzimo, kiu gistiam estis neconata, nome la petaso. Tio estes mirinda. Pro tio, char la bacterioi ne havis troda tempo por adaptigi alla nova nutrajo. Char la patento por la productado de polietilente reftalato devenas ella 1940-cae iaroi, antaue tiu plastajo ne existis. Por clarigi, kiel la bacterioi capablis tiel rapide utiligi al si la nov tipa nutraj fonton, nun stie de la Brita Universitato de Portsmouth tralumigis la enzimon, helpe de energie riciae rentgenae radioi, ca ili constatis similezoin, cun proteino, ciu iam de longe aperas en la natura medio. La petaso esta simile construita cia la cutinaso, la enzimo per ciu fungoi cae bacterioi malcombinas la consisteroin de la celai vandoi de plantoi kiam la britai esploristoi volis el trovi la causon por la parenzezzo de ambau enzimoi, cae kiam ili experimentis ce ilia reactiva centro, tiam ocasis io surprisa. La interveno estis pliboniginta la productivon de la petaso. La differenzo jane estis aparte granda, sed la malcovro indicas che eblas ancora o plibonigit tiain enzimoin. Laula Britai esploristoi, la necessai iloi ciu case estas disponeblai, char similai metodoi estas applicatai ce la disvolvado de lav pulvoro cae ce la productado de biofueloi. Cai ne laste tiu technologio estas privastigebla al aliai tipoi de plastajoi. La celo de la britai esploristoi estas la reciclado de la daure crescanta monto de plastrubajoi. La esploristoi do ancora ne capablas solvi la problemon je tut monda scalo per disaine modifitai enzimoi, sed ilia malcovro presentas comenzon.